Ważnym etapem dla wzmacniania migracji zarobkowej w inne kraje było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Jeżeli popatrzymy na dzisiejszy rynek pracy, to zobaczymy, że najbardziej problematyczną jest sytuacja młodych ludzi, którzy ciągle poszukują pracy i dlatego decydują się na wyjazd za granicę. To nie dziwię, ponieważ oni jeszcze nie mają stałego miejsca pracy, a co jeszcze nie mało ważne, lubią podróżować. Na pierwszy pogląd wszystko w porządku, ale taka sytuacja może być fatalna jak dla populacji i społeczeństwa, tak i dla rozwoju gospodarczego. Kto będzie tworzyć przyszłość Polski? Na te pytanie mogą dać odpowiedź tylko i wyłącznie sami Polaki. Kiedy pomyślimy o tym, co powoduje studentów polskich uczelni na wyjazd za granicę, to możemy wyróżnić następną hipotezę badawczą – że to jest czysto ekonomiczny motyw. Nierzadko wydarza się, że studenci zgadzają się na pracę niezgodną z kwalifikacją w większości przypadków niższej. Z tego powodu można dojść do wniosku, iż oni wyjechali tylko w celach zarobkowych i nie planują osiedlenia w nowym kraju. Co do krajów, którzy najczęściej wybierali studenci polskie, były to Wielka Brytania, Irlandia, którzy otworzyły swoje rynki pracy dla Polaków i oczywiście Niemcy, choćby z uwagi geograficznej bliskości. Wszystkie wyjeżdżają, bo myślą, że gdzieś będzie lepiej. Nie zawsze tak jest. O tym mówi prawdziwe przysłowie. Dobrze tam, gdzie nas nie ma. My zawsze będziemy chcieli coś lepszego, a trzeba cenić to, co jest. Dziękuję za uwagę.